Música benvinguts, benvingudes. Estem aquí en aquest logofòbic un tant especial. Ja feia un munt de temps que no estàvem a les zones de Ràdio Bronca. Bueno, en realitat ni a cap ràdio. I bueno, hem tornat perquè per un motiu bastant bueno, especial, necessari, que calia fer-li. Estem aquí per a per a parlar del documental Poble Rebel i tenim aquí a un dels realitzadors que, que ho han fet. Hola, bona tarda. Sergi Fàbregas. I ara es troben en campanya de crowdfunding. Explica una mica, campanya de crowdfunding és que esteu recaptant diners per poder financiar el documental. Ah, Exacte, nosaltres el que volem garantir és la independència dels continguts i que no ens vingui fixat per cap ni productora, ni entitat, ni organització Llavors la manera de fer-ho possible és que moltes persones doncs, facin petites aportacions i eh, puguem tirar el projecte endavant. Val. Pues, aquest projecte explica'ns com va, com va néixer, no? Quin va ser, què us va portar a voler fer aquest documental, no? D'on va sortir la idea? Sí, um, nosaltres, bé, el, el meu company en, del projecte, en Damià Puig, i jo som persones properes a l'Enric Duran, que és una persona que està a la clandestinitat des de fa mm. més de 3 anys ja, i volíem donar-li un cop de mà a nivell comunicatiu eh, per, per intentar que, bueno, el que volem, no? que pugui tornar a llibertat a, a qui no, ara mateix, doncs, com dèiem, no? es troba a la clandestinitat i això és una privació, li han privat la, la seva llibertat. No? Llavors el que vam començar pensant era, era fer un documental que girés al voltant del concepte de l'amnistia i mm -hmm. com, com podria haver-hi una llei d'amnistia que, que, bueno, que fos per, per presos polítics sobretot però que es pogués fer extensible a molts altres presos socials no? que, que bé, que estan a la presó doncs, per la situació precària amb la que viuen i amb les desigualtats que hi ha en aquest món no? llavors d'alguna forma volíem enfocar-ho eh, sobretot eh, per la vessant de, del sistema judicial que tenim i del sistema judicial o quin model voldríem de resolució de conflictes no? eh, vam fer una primera entrevista amb en Benet Salelles, amb la Laia Serra i amb en Mateu Seguí i ells ja ens van dir que, que seria difícil generar un documental al, al voltant d'aquest concepte perquè és, és un concepte que s'ha portat a terme molt poques vegades, que alguns cops ha sigut bastant farsa, i, i bueno, que, que no ho veien massa clar, no? Llavors nosaltres vam estar-hi pensant i vam veure que, que segurament no era la millor opció. Llavors el que vam estar pensant és de dir uh, vale, l'Enric es troba en aquesta situació perquè fa, va fer una acció de desobediència en el seu cas contra la banca va expropiar prop de mig milió d'euros no, més de mig milió d'euros a mm. la banca i el va repartir entre diferents col·lectius i moviments socials i el que volíem fer llavors va ser el que vam pensar de fer va ser um, emmarcar-ho dintre d'un uh, eh, un context social, polític, econòmic i cultural uh, d'una Catalunya que, que des de moltes vessants diferents, des de moltes sensibilitats diferents doncs eh, constantment s'està revelant, constantment està creant alternatives, constantment està eh, dient això no ens agrada fem-ho a la nostra manera, no? Llavors, doncs, el que vam decidir va ser emmarcar l'Enric i la seva acció dintre de tot aquest entramat eh, de lluites, de moltíssimes lluites que hi ha a Catalunya mm. i, eh, i, bueno, i, i llavors exposar que el seu cas era un més de molts que, que, bueno, que, que teníem ganes de, de que s'expliquessin des del nostre punt de vista Y no desde el punto de vista la noticia y desde el punto de vista oficial. El mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero. El político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero. El político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Vale, llavors diguem-ne que comenceu, per lo que hem pogut veure en el tràiler, comenceu amb la mort del Puig Antic. Ah, exacte, amb l'assassinat. I des d'aquest de punt, des del seu assassinat, millor dir, mm. lo van assassinar, sí, sí quines són els moviments socials que heu reflectit i quines són els casos que heu reflectit al, al documental? Vale, M'agradaria començar responent a aquesta pregunta eh, pel fet de que nosaltres, com deia abans, volem escriure o volem ajudar a que s'escrigui la nostra història i per tant no comencem, eh, no comencem el documental al 75 quan mor Franco i entra la democràcia Però sinó que 74. ho expliquem des del 74 perquè ho expliquem eh, lo nostre no? Mm -hmm. i llavors el fet d'explicar lo nostre ens porta a tirar un any enrere i eh, començar amb aquesta, amb aquesta desgràcia no? amb l'assassinat de, de Salvador Puig Antic llavors nosaltres el que comencem a partir d'aquella època és veure com eh, un cop mor el dictador doncs els moviments socials eh, doncs rebroten una altra vegada i quins són en aquella època eh, els, els orígens, no? sí. És a mhm. dir, volem veure d'alguna forma com els moviments i les accions que es feien en el 74 són referents per, eh, el refer eh, per són referents per, per els moviments i per les accions que s'estan fent avui en dia, no? Llavors, doncs, eh, marquem sobretot eh, en aquella època doncs, moviments per, de, per la defensa de la terra, um, temes de moviments llibertaris, d'ocupació... Sí, que en aquesta, en aquesta part és quan intervé l'Iñaki García no? I el, ah, exacte, Juanito, i, Piquete, i el Juanito Piquete i en Ferran Aguiló de, de Sants, Exacte. sí, que està molt implicat amb Can, Can Vies, Can Batlló i llavors doncs això no? de, sobretot aquella època doncs, intentem descriure aquell, aquell auge no? Mm. de, de, de les lluites i veiem com són els referents de l'època en què es centra el documental, que és a partir del 2008, que comença la crisi econòmica, la maldita crisi econòmica, l'estafa, i, i, i com, ha, com ha influït tot allò que ja es va fer, totes aquelles lluites que van haver-hi, en, en les lluites d'ara. No? També l'independentisme doncs, és, és, un, és un fet que des d'aquella època, molt abans també, no? però des d'aquella època és present i fins a dia d'avui, oi? Llavors, doncs, a, a mesura que anem avançant en el documental, cronològicament, doncs ens anem trobant diferents, diferents lluites i diferents, diferents casos de, de, bueno, de, de repressió de l'Estat. No? Um, per exemple, uh, hem volgut també tocar moltes temàtiques diferents, evidentment ens hem deixat moltíssimes lluites, perquè per sort a Catalunya, doncs, com dèiem, som un poble rebel, ens han deixat moltes, però hem volgut agafar però és algunes... és difícil, no?, agafar sí, exacte. totes i ficar-les en un documental que trigarà 100 minuts. 100 minuts, 100 minuts. O sigui, s'ha sí. tingut que costar bastant, no? Sí, sí, sí, clar, clar, clar. I, i serà injust, segurament, haver deixat algunes lluites fora, però però bueno, eh, tenim 100 minuts i ja, ja, ja estarà tot molt sintetitzat i serà un documental amb molta quantitat d'informació no? Mm -hmm. llavors doncs, per exemple us puc dir Uh, sortirà eh, el tema de ni Murs ni la Gàbia, que porten més de 20 anys lluitant no? perquè no es faci el pla Caufec. Que ara um, s'ha eh, tornat a reactivar el pla. Exacte, sí. Porta a Barcelona, es diu ara. I, i en, en relació a temes de, de territori, doncs la mata de, fa, de Fallines, eh, amb la gent d'aquí a Girona, on estem fent l'entrevista, i, i voltants, no? Després, si vols, com toca aquí la, parlem més vale. sobre aquest punt. D'acord, perfecte. Però llavors ens anem a temes de, de vivenda també. Surt la PA de Manresa que està ocupant blocs sencers per poder donar casa a persones que es veuen desemparades. Fa poc, no? Un company d'ells va, va acabar detingut o Sí, exacte, en Berni. Sí, en sí, Berni, sí. És una de les persones amb les que estem en contacte amb ells. I bueno, amb la PA, per exemple, veiem els referents que tenien, no? Pues una UB de vivienda, a eh, mil vivendes, etc etc. no? moltes coses que es van fer antigament. No? Llavors, ens anem en cas, a casos concrets, com, com el del Kim, el, el Kim, el Kim Jimeno, mm. que va ser detingut en l'operació, en el muntatge policial de Pandora 2. No? Llavors, sí. fem, fem una comparativa entre el cas Escala que també va ser un muntatge per carregar-se la CNT. Muntatge total, o sigui, acaba d'absol bueno, en arxivat. Sí, sí, sí. Eh? Vull dir... I llavors fem aquest paral·lelisme, com ja aquella època feien les mateixes coses exactament que ara, no? que són um, inventar-se històries i intentar criminalitzar el moviment llibertari i anarquista. Llavors tenim gent eh, condemnada per aturem al Parlament, um, Tenim algun ajuntament de la CUP que, que, va ser, que ha sigut requerit per l'Audiència Nacional per desobeir a seva... Com el de Viladamat, no? És el de Viladamat, exacte. Ara, per tant, abans deia que solament treia un cas, però bueno, són, són sí. dos casos, Viladamat perquè... i... Exacte, perquè Girona i, i al voltant, sí, sí, són aquests dos. Llavors ens hem... també li donem un toc més, més complet eh, parlant dels mitjans de comunicació, de quin paper juguen, no? I amb això parlem amb en Jesús i l'Anna Selma mm. de la directa o amb la gent de la tele, que ara es diu La Mosca. I, bueno, bàsicament això, ens trobem també a Titeres des de abajo, no? el, el, el cas dels titellaires, perquè, bueno, eh, on hem estat gravant sobretot, que és um, a l'Agora Juan Andrés Benítez, doncs ens hi hem trobat que han actuat allà no? I, i és, és, un, és un clar exemple també de, de, de que ara, això que recent, està passant. Un altre és que recentment han acabat amb tot arxivat Exacte. Han sigut, diguem-ne, absolts, no? Seria la paraula concreta. De, de tot el que se'ls va imputar, penso que fa un dia o dos, quan se les va acabar de, uh mhm. -huh. de diguem-ne, d'arxivar tot. Exacte. Aquí juga un paper molt important, per exemple, la solidaritat de les persones i la facilitat que donen les noves tecnologies i les xarxes socials, no? Vull dir, abans segurament la gent no s'enterava i aquesta gent hauria anat a la presó i punt, no? Però ara, com que es fa molt de revolt, no els interessa, no? Llavors, per això també un dels objectius d'aquest documental és ajudar a totes aquestes persones que estan encausades a que, a que hi hagi una campanya comunicativa forta i la gent s'hi solidaritzi. I de fet, una cosa que parlàvem abans, quan estàvem gravant, que ara esteu fent campanya bastant forta per Facebook, Twitter, no sé què, aquestes xarxes socials, que hi ha hagut gent, per exemple, d'elles que un policia sí. ja us està escrivint... Presumptament un policia. Presumptament, diguem-ne. Sí Sí, sí, ja, ja ens està... Bueno, ens està atacant... O sigui, que encara no s'ha estrenat el documental i la campanya ja, contra ell, diguem-ne, ja... Exacte, Sí, vull sí, dir... sí, sí. No, no, realment això que està passant ara amb aquest home és bastant lamentable perquè està dient coses molt lletges sobre, sobre Juan Andrés Benítez, que és una persona que han assassinat uns Mossos d'Esquadra, que han quedat impunes, també, i eh, també diu barbaritat sobre Esther Quintana, que va perdre un ull, vull dir és bastant, bastant greu el que està passant amb, aquest, amb aquesta persona, no? Llavors, doncs, bueno, suposo que són coses que ens trobarem. Um, és normal, no? També, vull dir... Vull dir que és publicitat al cap i a la fi. Sí, sí, no, no, no, o sigui, a nosaltres, ja veus, a nosaltres, a part de que ens és igual que diguin el que vulguin, perquè seguiran pensant així, aquesta gent, uh, pues doncs mira, si, si, si de retruc es lia més la, la troca, pues doncs mira, millor més, a més persones arribarà aquest documental, perquè nosaltres no volem que aquest documental es quedi en els moviments socials. Volem que realment bueno, hi hagi mica, molta però... gent, o sigui, la societat vegi el nostre punt de vista, no? I una de les maneres és amb aquest documental, perquè els mitjans de comunicació Clar. estan constantment eh, criminalitzant-nos i constantment deshumanitzant-nos, no? Doncs nosaltres intentem fer la contrapartida com heu aconseguit tots aquests casos, totes aquestes lluites que hi ha hagut a Catalunya en 40 anys, com heu pogut fer el, el reduir-les a, a 100 minuts de, de documental? Bueno, és realment una, és una obra d'enginyeria eh? audiovisual. Sí, sí, ha sigut, ha sigut difícil primer escollir i després, bueno, una de les gràcies d'aquest documental és com entrellacem i com, com surten a la llum coses que potser no havíem pensat que tenien una relació directa. Un exemple, ens anem a Sant Adrià del Besòs, no? Allà, en el 92, mm. hi ha mm. la intifada del 92, que és tot el barri en peu de guerra, eh, contra la neteja que volien fer d'aquella zona, no? És lo que hi ha el documental aquest que diu Besos al Besos, no? Ah, exacte, sí, sí. Ah, farem servir imatges, abans us han cedit... Quan tiraven les bombones de butano i tot cap al carrer i tal. Sí, sí, sí. sí. Llavors ens veiem que en aquella època va passar això. El 2004 es vol fer el Fòrum de les Cultures i també és al mateix lloc i també volen fer neteja, no? I ara, actualment, un dels casos que toquem és el sindicat de manters i el sindicat de manters, la majoria de manters viuen a Sant Adrià del Besòs, no? Llavors és com, com un lloc molt recurrent i que en l'anar construint el documental en, anem descobrint aquestes connexions i anem, anem veient la lògica de, de com actua l'Estat i, de, i, de com, i de com els moviments socials també eh, s'entrellacen. No? Sí, per tant podríem dir que aquest documental serveix per a veure que hi ha una Catalunya, diguem llibertària, sí. amb moviments socials bastant forts. Mm -hmm. Bueno, no només llibertària. Bueno, sí, sí, diguem-ne... Clar, clar, clar. Nosaltres hem volgut, sobretot, ser molt, eh, ser molt transversals. Llavors, sí, però diguem-ne, per dir-ho així, una Catalunya que es mou. Ah, exacte, sí, sí, sí. des de moltes sensibilitats. Des de moltes sensibilitats, amb mm. moltes mhm. ganes de canviar aquest sistema d'alguna manera. I per altra banda es mostra la repressió que aquests moviments estan patint. Ah, exacte. I ahir és on volia anar, per exemple, el cas que tenim aquí a Girona, diguem-ne, el més, diguem-ne... Terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges, entre veïna i frontera. Terra de muntanyes amb pins negres i rius d'aigua valenta. Terra de lluites pioneres, que davant la incertesa entona cants d'antigues guerres. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes. Terra que com tota altra terra vol estar per qui és tan vella i no deixar-se estendre. Terra que el que demana parella demana per la terra que no entenga línies rectes. Terra que vol decidir sobre ella, terra que estima la terra i que veu el riu més enllà. Ah. terres n'hi ha moltes. De terra n'hi ha una. No és independent la terra de la terra on neix la vida. És independent la lluna del sol, l'aire del vent, l'aigua del cel, el riu del torrent, la terra de què? Som independents del passat, independents del present independents del que passa a l'altra punta algun indret? De moment, depenem de la guerra, de l'explotació, d'un compte bancari, d'un patró, eh, d'un pis no sense racó, d'una pastilleta que ens fa sentir millor, de la televisió, dels aliments quilomètrics, dels valors estètics... Sí, si us poseu més enrere, no està aquí. Independents de qui? Independents de què? Calla, calla, calla, Villastrosa a la muntanya! Guerra, guerra, guerra, Villastrosa a la terra! Calla, calla, calla, Villastrosa a la muntanya! Guerra, guerra, guerra, que no la terra és una terra que crema sota el ciment que l'ofega sube, sube, que Hi ha ciment que es forja terra, a cops d'or negre i bandera, i si el reclam de la terra és sumar les diferències, com farem front a la bèstia que se'ns vol menjar la terra? Si darrere les fronteres hi ha germans que estimen guerra amb tantes altres llengües i darrere i dins de la frontera. I a qui ens vol prendre la terra per acumular riqueses convertides en escletxes i en parcel·les que envenenen i boscos cremats per vendre. feministes pioneres d'esquerdes verges entre veïna i frontera. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes de respostes incompletes. Hi també Vila de Mat, que surt al documental, però mm. el que vull centrar és el tema de les lluites de molt alta tensió, mm. que ha sigut una lluita que ha durat anys, que encara porta cua, que ha mobilitzat un munt de gent i que ha patit i està patint i hi ha companys que estan patint la, la, la repressió, no? Exacte. Com és el cas del, del tema del cotxe, d'aquest cotxe el soterrat, mm -hmm. que encara estan ara pendents de d'anar a judici i, i s'estan enfrontant a unes penes molt fortes que totes sumades, sumades totes, de 6 persones imputades, fan 39 anys. Eh? de presó. déu nhi de Des de 19 mesos que demanen a, una, a un company, a 7 anys, 8 anys que demanen a un altre, oh. més els altres 4 més que n'hi ha, tot plegat suma 30, 30, perdó, 36 anys de presó. És una barbaritat, sí, sí, sí. Aquí, així veiem, aquí també veiem doncs, la lògica no? que, que té l'Estat, la lògica que, que, que funciona, no? Els negocis, ells fan els seus negocis, el poble està en contra, ho diu, ho torna a dir, fa accions, fa més accions, passen anys i anys i anys, està lluitant i ells segueixen tirant pel dret, no fan cas i utilitzen les seves eines de repressió, que són la policial i la judicial. I vinga a tenir la gent ben apretada i ben, ben fotuda, no? Llavors, doncs, bueno, eh, volem, volem exposar això, no? I que, com deien abans, arribem a molta societat, a molta part de la societat, i vegin la lògica de, de com estem nosaltres visquent aquestes coses. Mm. Bueno, i ara ja, si et sembla bé, anirem ja acabant aquesta entrevista. Genial. I ens agradaria que ens expliqueu eh, què ha de fer la gent per col·laborar, per participar d'aquest goteu, o sigui, per poder col·laborar econòmicament amb el documental. Sí, tenim la campanya oberta, ara mateix falten 9 dies, crec, fins al dia 23 de gener hi ha una primera ronda i en aquesta primera ronda doncs, cobrem, cobrim el mínim, mínim indispensable per, euros, per recuperar la inversió que ja hem fet i per poder subsistir els propers mesos i acabar de, de fer el projecte. La nostra idea és treure el documental cap a la primavera com a molt tard. Llavors ara ens hem de mm. ficar a fondo i, i bueno, amb aquests 8.000 euros, que ara estem ja en un 70% o així, i queden 9 dies, um, cobriríem el mínim indispensable però després nosaltres seguirem hi ha una segona ronda, si arribem a aquests 8.000 euros hi ha una segona ronda que ens hem marcat un objectiu de 13.700 que llavors aquí entraria doncs, més temes de distribució més temes de finalització del documental etc etc. vull dir, feines que encara han de venir per davant no? i nosaltres evidentment doncs, seguirem buscant recursos perquè per moure un documental es necessiten recursos i, i com dèiem volem que arribi als màxims llocs possibles. Llavors nosaltres no deixarem d'intentar de, rebre aportacions perquè puguem garantir aquesta independència i aquesta autonomia a l'hora de decidir el guió cap on va o cap on no va. Que siguem nosaltres, les persones i sobretot els col·lectius que hi apareixen, les que mm. decideixin com es volen explicar les coses i què es vol explicar, no? Llavors, doncs, per això és tan important que, que, el, que Poble Rebel sigui realment del poble. Bueno, pues, eh, esperem que el documental estigui ja engestit per a la primavera. Esperem-ho. I que tothom vegi com Catalunya és un poble rebel, és un poble que lluita i a mi m'agrada dir de manera llibertària mhm. I tant. Però bueno, que... Sí, sí, sí, no, no. Eh, realment hi ha una tradició llibertària molt, molt forta a Catalunya. Vull dir, això és innegable, és un dels llocs del món en què més, no? Però bueno, hi ha altres sensibilitats i també, i també hi són. És, és la realitat que tenim, etc. Mm-hmm. Bueno, pues Sergi, un plaer. Gràcies. I... Bueno, a veure si, si se compleix, si aconsegueix el diner i podem veure ja per fi el documental acabat. Tant de bo, tant de bo, i tant de bo es fessin molts pobles rebels, a eh, cadascú en el seu territori, perquè a tot arreu hi ha lluites, no, no, no només no. a Catalunya. Són lluites que són un exemple i que s'han de seguir que no, i que no han d'acabar. Ah, exacte, sí, sí, sí. Bueno, doncs pues, salut. Gràcies, salut.